що неможливо досконало обстежити такий закуток, як цей, захаращений халабудами, сараями, перерізаний стежками, низькими огорожами, які легко подолати. Та ви краще за мене знаєте ці місця. Зі свого боку комісар зізнався, що навіть приблизно неспроможний назвати число мешканців Тополевого острова. Якщо хочете знати мою думку, то зараз убивця вже далеко розгортання поліційних підрозділів, заслони, все це в свинячий голос. А що, нагнали багато жандармів? Три великі вантажні машини. Стоять за мерією кретея. Комісар намагається підстрахуватися і заспокоїти населення. Тут мало не виник заколот о п'ятій годині, коли людям здалося, що поліція від'їжджає. Почалась була загальна паніка, поїхали ночувати до родичів у Кретей, а дехто навіть до Парижа. Ну, було таке враження, що повернулися часи бомбардувань. Отже, це чудовисько комб. У чомусь мав рацію. Телефонна розмова з Мореллі дала йому точне уявлення про ситуацію. Ось чому він пророкував мені чудовий репортаж. А ви не знайшли королеви краси для фото? Нарешті зважився я. Мореллі знову здвигнув плечима. Е, хто ж захоче позувати у зв'язку з такою історією? А дочка шинкаря. Ви що не бачили її? Якийсь чорт. Сіпнув мене за язик згадати про Лідію. Безперечно, найспритніший, найзловмисніший демон пізнання. Я хотів подолати межу своєї тривоги. Дочка шинкаря. Думаю, ніхто на моєму місці не зважився б у неї такий погляд. Проте стривайте, стривайте. Старий, це справжня красуня. А ви її знаєте? Е, тобто я хотів сказати, враз загорілося світло, і всі вигукнули а. -а, -а. Я розглянувся і впізнав лише двох Летаєра і Траверсьє. Але це були фахівці із гучних розслідувань. Їхні директори, певно, вважали справу в Кретеї вартою того, щоб послати сюди небуденних репортерів. Хто хоче вечеряти? голосно запитав дядечко Сон'є. Е, я спробую щось приготувати. А Ви, панове, так, шість, сім, вісім. Пане Бушроне, ви не знаєте, чи вечерятиме пан комісар? Звичайно, ні. До нових розпоряджень ми залишаємося удвох. Ми зараз можна було б щось понести жандармом. Ну, я краще сам подивлюся. Бушрон вийшов. У цю ж хвилину протилежними дверима увійшла Лідія. Ще три журналісти відразу ж вирішили, що вони теж лишаться вечеряти, а потім четвертий. Згодом дядечко Сон'є підсумував. То виходить 12 персон. Мені здалося, що він зараз каже 12 раз, 12 два, як аукціоніст. А нас ви порахували? спитав я. Мене і мого товариша. А він теж залишається. Отже, 13, пане Нурею. Погане число промовив хтось. Одного з нас задушать. Ну, скоріше вбивця не прийде. Ну то як, немає 14-го? Нам лишається тільки запросити панночку. Раптом запала тиша. Лідія стояла біля порогу дверей, які щойно по собі зачинила, у блакитному светі з підкасаними надлікті рукавами сорок чоловічих очей.